usa a cursive nga alibi para sa lima ka tugang ko. Usa na pud ka adlaw sa pakitang tao. Duol na kayo sa pagkidnap niya tong Pebrero sa 13, 2025. Giyatagan niya og birthday card ang among anak, pero dili niya mabasa. Kay cursive man ang sulat. Bago pa nag 5 anyos si Adriel, nagsugod pa lang siya og basa, wala gid siya kabalo mabasa og cursive Bisan usa ka sentence, wasya kasabot. Pero sulod sa card, gisulat ni Ana, Ikaw ang pinakadakong gasa sa akong kinabuhi. Pasayloa si mama, gisad ko nga kanunay ko ni magugmaon gakson uh, ug suportahan. Magimo tag unforgettable nga memories. Maningkamot ko nga mahimong best mama sa kalibutan. Nindot paminawon kung wala lang kakahibalo sa tinuod. Kay A.T. Duka adlaw lang ang milabay, gikuha niya si Adriel. Sa likod sa akong likod, samtang nagbalhin mi og balay, walay pasidaan, walay korte, walay contact, hangtod karon, walay memories, kundi lika sakit. Pasaylo pero walay tinuod nga buhat. Ang card? Dili para sa among anak, para to sa iyang kaugalingon o para sa audience o para sa record, aron makasulti sa unahan, tanawa, ni Trico nagpakabana ko. Pero ang tinuod, gibiyaan na niya si Adriel sulod sa usa ka bulan atong Abril 2024. Mingingon siya na ang iyang presensya makadoubt sa bata, ug mas maayo nga mulayo siya. Gibiyaan niya ang balay, para sa mga lakaw, mga bakasyon, crochet class, ug lain lain lalaki. Nang hulam siya og kwarta, pinaagi sa baka, samtang kami. Naglisod, walay tubag. Pero sa papel murag perfect. Mamag perfect na. Napakita nga kabalo siya, nga mamagyod siya sa sulat. Pero sa sulat. Pero ang bata, gusto ra good un mama nga na, dili mama nga mo perform. Plano og panlimbong, tanawa ang timing, dili ni sayop nga card. Intro lang. Preparation para sa sunod, ugon unsa man sunod, kikidnap niya among anak. Walay legal nga basehan. Kidala ang DSWD ug barangay, walay due process. Si Greg Nefo, nagpost og mga back online, abusado daw ko, buwang daw ko, kriminal kuno ko, puro baka aron makalingkawas siya. Walay agency nga nangutana ako, walay korte, walay paminaw pero hangtod karon gitawag gihapon niya ang kaugalingon og mama. Pulong versus tinuod kininga card ebidensya. Dili ebidensya sa gugma. Dili ebidensya sa pagkainahan kundili ebidensya sa panikas, pagpaka-hipokrito o pagpangandam kung tinuod ka an Geneth, naa unta, unta ka, wala unta nimo siya kuhaa, pero imo siyang gisulatan og card nga di siya kabasa. Kay wala ka nagsulat para niya, nagsulat ka para sa imong kaugalingon, para sa imong alibi. Dili kinahanglan abogado para kasabot ani. Common sense ud anay nga mama, dili magpawala, dili mo biya sa pamilya. Dili mo tago sa bata nga walay korte, dili mo pahilom sa tungod sa amahan. Wala siya mitubo, wala siya niyayo, nag-rehearse siya ang birthday card nga cursive, dili kini mensahe sa gugma, kini usa ka mascara, ug karon nagkupos na.